jenseits der Wolken, wo Träume sich aufschwingen, Farben tanzen, wenn das Licht die Tür öffnet. Spüre das Flüstern der sanften Brise, laut ruft sie durch die schwankenden Bäume. In der unendlichen Weite leuchten die Sterne führe Herzen, wo reine Flüsse fließen. Umame das Wunder, wo Horizonte aufeinandertreffen. Finde im Universum deinen Herzschlag.